dormo helpas ce infectoi. Ce infectoi, dormo estas la plei bona medicino, char dormo helpas alla immun celoi contra batali la infectantoin. Germanai esploristoi nun el trovis, cio ce tio ocasas en la celoi. Giuste dum la nasca tara sezono, multai homo spertas la jenon se oni dum unu au du noctoi malbone dormas, oni la sequan tagon captas nas cataron. Che ne suffice da dormo, malfortigas la immunsistemon, tio ja estas suffice conata, cae pruvita per concerna espertoi. Tiel exemple, usonai esploristoi povis montri, che homoi, ciui dormas dum mal pli ol horoi, captas nas cataron quaroble ofte, ol tiui, ciui dormas dum sep horoi. Ki tio estas tiel? Tion plite tale prilumigis teamo de la Universitato de Tübingen, en Germanio. Gravan rolon ce tio ludas certai imun celoi, la tiel nomatai to celoi. Ili activigas la corpon, ciam gi patalas contrau infectoi ili serchas kai trovas infectantoin kai mortigas ilin tiu cele la toceloi el shutas certa in proteinoin ti el nomata in integrinoin per cui ili algluigas alla infectita celoi kai ti povas vori ilin por la stutajo cio non aperis en faca giornalo la esploristoi el trovis Cio malhelpas la elciutadon de integrinoi, cae per tio la capablon de la immunceloi al gluigi al sia celo. La esploristoi povis montri che c'è tio certa molecula gruppo ludas gravan rolon. Tiui moleculoi, inter ili la hormonoi adrenalino, noradrenalino cae prostaglandino, lautio de la tocelo de la activado de integrinoi. La nivelo de tiui hormonoi dum dormo malaltigas, cae pro tio la immun celoi povas tiam labori pli bone. Por montri tion, la esploristoi elprenis toceloin de dec sanae viroi cae virinoi. Unu foie, ciam tiui homoi havis normalan dormo ritmon, cae ali ciam ili devis resti sen dormai dum la nocto. En la unua caso, la to celoi havis signife pli alta nivelon de integrinoi, ol en la dua caso. Dormo plibonigas lautio la capablon de la imun celoi al gluigi, al malsanae celoi, cae mortigi ilin. Ni montris, che dormo tutte specife accelas tiun alcupligion al aliae celoi, exemple al infectitae celoi, diras la autorino de la studaggio. Cion da dormo horoi tio estas, tio varias individue, por plei multae tamen, sep gis nau horoi estas idealai por unu nocto, diras la esploristino. La quanto de la moleculoi, ciui malhelpas la activigon de la integrinoi, tamen estas pli alta, ne nur dum sendormezzo, sed ancau ce stresso, cae ce malsanoi, ciel cancero cae malaria. Ancau entiui situatioi, la i protio laboras pli malbone. La etconoi de la stutaggio povus tiel ancau ebenigi la voion por la disvolvo de novae terapioi. Exemple, por la immunterapio ce cancero, por sproni la toceloin de la propra corpo contra u batali la tumor celoin.